Todėl ilgiau nebeiškesdami, ryžomės vieni pasilikti Atenuose ir pasiuntėme Timotiejų savo brolį ir Dievo bendradarbį Kristaus Evangelijoje, kad paremtų jūs ir sustiprintų jūsų tikėjimą, kad nie vienas nesviruotų tose negandose. Ir jūs patys žinote, kad esame tam skirti. Juk dar būdami tarp jūsų, mes iš anksto pasakėme, kad turėsime kentėti negandą Ir kaip žinote, tai ir įvyko. Todėl ilgiau nebeiškesdamas, pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesuviliojo gundytojas ir ar nėra niekais pavirtęs mūsų triūsas. Dabar Timotiejus iš jūsų grįžo pas mus ir atnešė gerą žinę apie jūsų tikėjimą ir jūsų meilę, kad jūs nuolat mūsų maloniai prisimenate ir norite mus pamatyti, kaip ir mes jūs. Šitai, broliai, jūs savo tikėjimu pagodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose. Dabar mes tikrai gyvuojame, nes jūs tvirtai stovite viešpatyje. Ir kaip atsidėkosime Dievui už jūs, už visus džiaugsmus, kuriuos iš jūsų patiriame savo Dievo akivaizdoje. Dieną ir naktį karštai maldaujame, kad mums būtų leista išvysti jūsų veidus ir papildyti, ko dar stinga jūsų tikėjimui. Jis pats, mūsų Dievas ir Tėvas, ir mūsų viešpats Jėzus, te praskina mums kelią pas jūs. Viešpats te praturtina jūs ir te pripildo meilę vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jūs mylime, kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir tėvo akise, kai ateis mūsų viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.